Musiqa pedagogikasi ikkinchi ma'ruza mavzusi. Mavzu Amir Temur va Temuriylar davrida musiqa pedagogikasi rivoji. Rejalar. Birinchi reja Amir Temur davrida musiqaning jamiyat va saroy hayotidagi o'rni. Ikkinchi reja Temuriylar davrida musiqa pedagogikasining shakllanishi. Uchinchi reja maqom va cholg'u san'ati rivoji. To'rtinchi reja musiqa pedagogikasining ilmiy va nazariy rivoji. 14-16 asrlar Markaziy Osiyo tarixida nafaqat siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar, balki madaniyat va san'at rivojida ham muhim bosqichni tashkil etadi. Ayniqsa, Amir Temur va Temuriylar davri san'at, adabiyot va musiqa pedagogikasi uchun yorqin davr bo'ldi. Bu davrda musiqa nafaqat ijodiy ifoda, balki jamiyatning ma'naviy va estetik tarbiyasida xalq qiluvchi vosita sifatida qadrlangan amir temur o'z homiyligi bilan musiqani saroy va ilmiy markazlarda rivojlantirishga katta e'tibor bergan hofizlik bastakorlik va maqom san'ati uchun sharoit yaratgan temuriylar davrida ustoz shogird an'anasi mukammal pedagogik tizim sifatida shakllangan bo'lib bu tizim orqali musiqiy ijodkorlar hofiz va cholg'u ijrochilari amaliy va nazariy bilimlar bilan boyitilgan saroy va ilmiy maktablar madrasalar hamda jamoaviy ansambllar yosh shogirdlar uchun ta'lim muhitini yaratib musiqiy va ma'naviy tarbiya jarayonini birlashtirgan shu bilan birga temuriylar davrida musiqiy pedagogikada maqom tizimi ijro uslublari va cholg'u asboblarini o'rganish ilmiy risolalar yaratish jarayonlari muhim rol o'ynagan bu davr merosi keyingi asrlarda O'zbekiston musiqiy maktablari va pedagogik an'analarini poydevorini tashkil etadi. Umuman olganda, Amir Temur va Temuriylar davri musiqa pedagogikasi nafaqat ijodiy va estetik taraqqiyotga xizmat qilgan, balki yosh avlodni ma'naviy va intellektual jihatdan tarbiyalashda ham muhim ahamiyat kasb etgan. Shu jihatdan bu davr o'zbek musiqa pedagogikasining boy tarixiy tajribasi va ilmiy merosini tashkil etadi amir temur va temuriylar davri o'zbekiston musiqa pedagogikasi tarixida muhim burilish davri hisoblanadi 13-16 asrlarda markaziy osiyo hududida san'at va madaniyat nafaqat siyosiy va ijtimoiy hayot bilan chambarchas bog'liq bo'ldi balki musiqa pedagogikasi tizimining shakllanishi uchun qulay shart sharoit yaratdi amir temur o'z homiyligi bilan musiqiy faoliyatni rag'batlantirgan saroy va ilmiy markazlarda hofizlik bastakorlik va maqom san'ati rivojiga keng imkoniyatlar yaratgan ushbu davrda ustoz shogird an'anasi mukammal pedagogik tizimga aylangan bo'lib shogirdlar amaliy mashg'ulotlar ansambl va marosimlarda ishtirok etish orqali nafaqat musiqiy texnikani balki estetik va ma'naviy tarbiyani ham egallagan temuriylar davrida maqom tizimi ritm va ijro uslublari shuningdek cholg'u asboblarining ijrochilik texnikasi mukammallashdi bu esa keyingi asrlarda o'zbekiston musiqa maktablarining rivojlanishiga poydevor bo'ldi shuningdek musiqa nazariyasi rivojlantirilib ilmiy risolalar yozilgan va musiqa adabiyot she'riyat hamda raqs san'ati uyg'unlashuvi pedagogik jarayonni ajralmas qismiga aylangan bu esa shogirdlarning nafaqat amaliy mahoratini balki ma'naviy estetik va intellektual rivojlanishini ta'minladi natijada temuriylar davri musiqiy pedagogikasi birinchidan ustoz shogird tizimi asosida tizimli va uzluksiz rivojlandi ikkinchidan saroy va ilmiy markazlar pedagogik faoliyatning asosiy markaziga aylandi uchinchidan maqom hofizlik va cholg'u san'ati rivojlanib amaliy hamda nazariy jihatdan boyitildi musiqa nazariyasi ilmiy risolalar va tadqiqotlar orqali ilmiy asosga ega bo'ldi shu bilan amir temur va temuriylar davri o'zbekiston musiqa pedagogikasi tarixining eng boy va boyituvchi davri sifatida ajralib turadi bu davr merosi keyingi asrlarda o'zbekiston musiqiy maktablari ustoz shogird an'analari hamda zamonaviy musiqa pedagogikasi tizimining rivojlanishiga mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilgan umuman olganda temuriylar davrida musiqiy pedagogika nafaqat ijodiy va ilmiy taraqqiyot balki milliy madaniyat estetik tafakkur va ma'naviy tarbiya vositasi sifatida tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan amir temur davri markaziy osiyo tarixiga san'at madaniyat va pedagogik tajribalar rivojida alohida o'rin tutadi bu davrda musiqaning jamiyat hayotidagi ahamiyati juda katta bo'lgan musiqa nafaqat saroy va davlat marosimlarida bezak sifatida ishlatilgan balki ijtimoiy hayotning muhim vositasi sifatida qadrlangan amir temur o'z homiyligi bilan hofizlik bastakorlik va saroy ansambllari rivojlanishiga katta e'tibor qaratgan. Shu bilan birga, musiqaning jamiyatdagi roli diniy, ma'rifiy va ijtimoiy vazifalarni ham o'z ichiga olgan. Masalan, diniy marosimlarda kuylangan qo'shiqlar ruhiy tarbiya vazifasini bajargan. Davlat tadbirlarida ijro etilgan musiqiy asarlar esa xalqning birligi, davlat hokimiyatining qudratini namoyon qilgan. Amir Temur davrida musiqaning bu integratsiyalashgan roli uni nafaqat san'at balki jamiyat va pedagogik tizimning ajralmas qismi sifatida shakllantirgan shunday qilib amir temur davrida musiqaning jamiyat va saroy hayotidagi o'rni keng qamrovli bo'lib u ijodiy ma'naviy ijtimoiy va pedagogik jihatlarni birlashtirgan bu davr musiqiy merosi Keyingi temuriylar davri va butun O'zbekiston musiqiy pedagogika rivojiga mustahkam poydevor vazifasini bajargan. Amir Temur davrida musiqaning jamiyat va saroy hayotidagi o'rni, uning ijodiy, ma'naviy, estetik va pedagogik ahamiyatini kuchaytirib, temuriylar davri musiqiy merosning keyingi asrlarda rivojlanishida mustahkam poydevor yaratgan. Ushbu davrda musiqa pedagogikasi tizimli shaklga ega bo'lib ustoz shogird an'anasi asosida rivojlangan musiqa ta'limi nafaqat ijro mahoratini oshirish balki shogirdlarni estetik ma'naviy va intellektual kamolotini shakllantirishga xizmat qilgan saroy va ilmiy markazlarda hofiz bastakor va maqomdonlar shogirdlarni amaliy mashg'ulotlar orqali tarbiyalagan marosimlar, bayramlar va ansambl ijrochiligida ishtirok etish orqali esa ularni tajribasi boyigan. Musiqa pedagogikasining asosiy usuli ustozning shogirdga bevosita kuzatish va takrorlash orqali bilim berishi bo'lib, bu tizim orqali shogirdlar maqom, ritm, lat va cholg'u asboblarini o'rganish bilan birga ijro uslubini ham mukammal egallagan. shogirdlar ansambllarda ijro etish orqali bir biridan o'rganish hamkorlik va musiqiy didni rivojlantirish imkoniga ega bo'lgan temuriylar davrida rivojlangan musiqiy pedagogika tizimi nafaqat amaliy balki ilmiy estetik va ma'naviy jihatdan ahamiyatli bo'lib o'zbek musiqa maktablari va pedagogik an'analarining tarixiy merosini shakllanishida muhim rol o'ynagan Maqom san'ati o'zbek musiqa madaniyatining eng yuksak cho'qqisi bo'lib, uning shakllanishi, mukammallashuvi va ijro an'anasi Temuriylar davrida ayniqsa yuksak bosqichga ko'tarildi. Bu davrda nafaqat saroy musiqachilari, balki xalq orasidagi sozanda va hofizlar ham maqomlarni ijro qilish, o'rganish va takomillashtirishda muhim rol o'ynagan. Amir Temur va temuriy hukmdorlar Xususan, Mirzo Ulug'bek hamda Alisher Navoiy davrida musiqa va san'at davlat darajasida e'tibor berilgan, maqom ilmining chuqur rivojlanishiga imkoniyat yaratilgan. Saroyda maxsus musiqiy ansambl va hofizlik maktablari faoliyat yuritib, ular ilmiy asoslangan musiqiy risolalarga tayanib ishladilar. Bu jarayonda maqomlarning tuzilishi, sho'balar, peshravlar, tarona va ufarlar kabi bo'linmalar tartibga solindi ijro me'yorlari shakllandi hamda har bir maqomning o'ziga xos ruhiy estetik mazmuni mustahkamlandi cholg'u san'ati hamda bu davrda sezilarli ravishda taraqqiy etgan boshqa yo'nalishlar ham mavjud nay dutor tanbur g'ijjak qo'biz ut chang karnay surnay kabi cholg'ular takomillashtirilib, ularning tovush imkoniyatlari kengaytirildi. Ayniqsa, tanbur va dutor maqom ijrochiligida asosiy yetakchi cholg'u sifatida shakllandi. Har bir cholg'u asbobi uchun o'ziga xos uslub, lat, kuy qurilishi, ijro texnikasi rivojlandi. Saroy ansambllarida sozandalar doimiy ravishda mashg'ulotlar olib borib, ustoz-shogird tizimi asosida malaka oshirib borganlar. Natijada musiqachilarning mahorati, noodatiy ijro texnikasi ham badiiy talqini yanada boyidi. Maqomlar nafaqat musiqiy asar sifatida, balki insonning ruhiy tarbiyasini shakllantiruvchi kuchli ma'naviy vosita sifatida e'tirof etilgan. Har bir maqomning o'z ruhiy ohangi, hazun, shijoat, orzu, sokinlik yoki ruhiy poklanishga undovchi tuyg'ular mavjud bo'lib ular orqali saroyda marosimlarda va xalq hayotida estetik ta'lim berildi shuningdek maqomlar badiiy adabiyot tasavvuf she'riyat va falsafa bilan uyg'unlashib ma'naviyatning ajralmas qismiga aylandi bu jihatlar temuriylar davrida san'atning chinakam uyg'onishiga zamin yaratdi oqibatda maqom va cholg'u san'ati nafaqat o'z davrida balki keyingi asrlarda ham o'zbek musiqa maktabi ustoz shogird an'anasi ijro madaniyati va nazariy asoslarning shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi bugungi kunda ham shashmaqom va boshqa maqom tizimlarining hayotiyligi badiiy chuqurligi va o'zgarmas qadriyati o'sha davrda qo'yilgan mustahkam poydevor bilan bevosita bog'liqdir Maqom va cholg'u san'ati rivoji o'zbek musiqa madaniyatining eng muhim bosqichlarini tashkil qiladi. Temuriylar davrida ushbu san'at turlari nafaqat saroy hayotida, balki xalqning ma'naviy dunyosida ham ulkan o'rin egallagan. Maqomlar tuzilishining mukammallashuvi, peshraft, tarona, ufar kabi bo'linmalarning shakllanishi va ijro usullarining aniqlanishi ushbu davrda musiqiy tafakkur yuksak darajada rivojlanganini ko'rsatadi bu davrda musiqaga davlat darajasida e'tibor qaratilgani saroy ansambllarining faoliyati va ustoz shogird maktablarining barqaror ishlashi maqomlarning nazariy va amaliy asoslarini yanada boyitdi cholg'u san'atining taraqqiyoti esa maqom ijrochiligining yanada boyib professional darajada ko'tarilishiga xizmat qildi tanbur dutor g'ijjak nay qo'biz va boshqa cholg'ularning takomillashuvi ularda yangi ijro uslublarining paydo bo'lishi sozandalik an'anasini yuksak bosqichga olib chiqdi cholg'ularning tovush imkoniyatlari kengaygan sari maqomlarning badiiy talqini ham chuqurlashdi va musiqaning estetik ifoda imkoniyatlari oshdi Umuman olganda, maqom va cholg'u san'atining tarixiy rivoji o'zbek musiqa madaniyatida mustahkam asos yaratib, keyingi asrlarda ijro maktablari, nazariy meros va ustoz-shogird an'anasining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Musiqa pedagogikasining ilmiy va nazariy rivoji asrlar davomida shakllanib, turli davrlarning madaniy, ijtimoiy va ilmiy jarayonlari bilan uzviy bog'liq holda taraqqiy etgan. Temuriylar davridagi madaniy uyg'onish bu rivojlanishning eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, musiqa san'ati ilk bor ilmiy asoslangan holda o'rganila boshlandi. Bu davr musiqashunoslari va olimlari maqom ilmi, lat tizimlari, ritm, kuy qurilishi, cholg'u sozlari, tovush imkoniyatlari kabi masalalarni chuqur tahlil qilib, musiqaning nazariy poydevorini yaratdilar. Musiqa risolalari, qo'llanma va tahliliy asarlar musiqa pedagogikasini mustaqil fan sifatida shakllantirdi va uning ilmiy rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi.